Arbonan uabia erreka atera da futbol zelaian eta aetzen ere alorgako erreka. Hainbat guneetan bideak hetxiak egondira goizian, ustaritze eta mila franga artean bezala. Baionan ere ura atera da toki batzutan, Zen Bernard, Zen Frederik, Aiet, Meñon eta Polo Behiri zen. Resplandik aian ere obrak egiten ari dira eta luja erori da. Bidea moztu dute beraz garbitzeko. Biluma horoko baten egiteko, goizegi bada ere, pundu bat egin dauko egoera zerbe Jonathan Bayonako suprefetak. Eta un bilan de dega e, e Euh, il faut donc qu'il y ait seulement 16. Goizegida bilduma baten egiteko, lurriko euri urak geldituta eta erreken heina apalduta eginen dugu. En terme de bilan, c'est que euh, les services de pompe Le 10, euh, donc sapeurs-pompiers ont connu une demande de 230. Berriunta ogoita amardei ukandituzte suhiltzaileek, beharrik horietarik amabost bakarrik pertsonen sekuritateari lotuak zitzaizkion. Concerne des mises en sécurité de personnes. Euh, des personnes euh, autoetan kokatuak ziren, euh, urek bideak harturik, baina kolpatu eta biktimarik ez. Heureusement, aucun, blessé, aucun victime suite eta ere ura jalgi da, desmarsiak izan dira, Paul Baudry, basusariko hauzapeza juntatu dugu. si vous on n'a pas le compte exact, nous, mais bon, jamais, jamais, moi personnellement j'ai vu ça, à des, des précipitations euh, exceptionnelles, très très fortes pendant 3-4 heures. Hiru lau horrenez izan dira euri uar ikaragarriak, urjauziak bidean geinerat heldu euh, ziren eta basusari beherek aldean dauden etxe gehienetan sartu daura, ogoita hamar bat euh, bizitegi zari naiz. On eu de l'eau dans, dans les rez-de-chaussée. Mais bon, je pense qu'il y a au moins une trentaine de maisons, ou d'appartements qui ont, qui ont souffert. Oh, ben, au niveau de la voirie... Bideak Luis Betiak hein. direnez, atxaldean argiago ikusi behar genuke. Cet après-midi, on y verra plus clair.